і одночасно на клаксон. Муть! І сіра волга вклинилась між ворогуючими групами, які враз відсахнулися одне від одної. Не встиг отскочити лише чорнолаковий, і саме його збив з ніг шеремет, рвучко відчинивши дверцята. Ще одного рекетира з велосипедним ланцюгом в правиці двома блискавичними рухами заспокоїв Сагайда. За кілька хвилин рекетири, лаючись, відступили на садову. Пожмаканого здоровання і красення, що вимахував ланцюгом, невдовзі забрала ПМГ, яку Сагайда викликав радіотелефоном. Юнаки, що скуштували рекетерських кулаків, підвелися з землі і приєднались до своїх, які, хоч і позирали непривітно на міліцію, однак не розходились. Ще одному допоміг стати на ноги Матвій Петрович. Схоже було, що в нього зламане ребро. Поки Шеремет влаштовував Сашка так звали хлопці друзі, на заднє сидіння машини, Сагайда погомонів з його бойовими побратимами і з'ясували, що це місцеві неформали, якийсь чудернацький сплав зелених, качків і КСП. Сюди прийшли, бо знали, хто такий деркач, і хотіли висловити своє обурення. Рішучі хлопці. До травматології їхати хвилин десять. За цей час Шеремет дізнався у Сашка, що неформали протестують не проти церемонії, а проти возвеличення цього покидька деркача, з яким у них свої рахунки. Багато здоров'я і в прямому, і в переносному розумінні цього слова попсував їм колишній начміл, коли б тільки забороняв і розганяв, а то ж знущався і бив. Ви ж хотіли з ним поквитатись, немов про щось загальновідоме мовив Митвій Петрович. Та ба. Виявило, що у цих неформалів принципово інші погляди на методи боротьби зі зловживаннями з боку представників держорганів, суто ненасильницькі дії, навіть звільняються від екстремістів, які ладні застосувати зброю. Сьогоднішня бійка з бойовиками явище нетипове. Але треба врахувати, що ракетири не держслужбовці і взагалі напали першими. А як ви звільняєтесь від екстремістів? спитав Сагайда, не обертаючись. Ми їх морально засуджуємо і забороняємо приходити на наші збори, доки не усвідомлять. Сашко сплід від болю, бо машина гоцикнула на вибоїні, але навіть не застогнав дуже серйозний юнак. З хвилини його ні про що не запитували, та він сам труснув головою і продовжив політінформацію. І усвідомлюють, навіть затяті, так і повинно бути. Навіть коли. Що коли? поцікавився Шермет. Так, прошепотів Сашко і втягнув повітря крізь стіплені зуби. Машина зупинилась біля приймального покою. Микола вибіг на ганок подбати про ноші. А Шеремет тим часом пильно глянув на хлопця і сказав добряче, мабуть, збирались віддячити Деркачеві, якщо й досі зло на нього маєте. І ще пак. Дехто навіть на терористичному акції наполягав, мовляв, ця акція не проти влади, а проти виродка, який її ганьбить. Та більшість, на щастя, розуміла момент і принципову хибність такого шляху. Ну, напрочуд серйозний хлопець. Допомагаючи Сашкові вибрати з машини, Шеремет спитав. А пістолет куди поділи? Ми ж засудили терор і затаврували, а наган примусили здати. Знаєте, на що я звернув увагу? спитав Матвія Петровича Сагайда, коли машина від'їхала від лікарні. Е, мабуть, на те, що не формали, не бояться ні рекетирів, ні міліції. Так, це справді важливо. Я про це якось не подумав. Даремно, важлива прикмета часу, підняв казіного пальця шеремет. А я зауважив, що рекетири надто швидко дременули. Раніше вони на погони чхали з високої гірки. Переконаний, що при Деркачеві двох своїх кадрів.